لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد ikiwa ni kiendelezo cha kitabu kitabu al-i'tisam bil kitabi wa sunnah kutoka katika sahihi al-Bukhari katika hii daura kwa mara ya pili biidhnillah tutakuwa ni wenye kusoma au kuchukua baadhi ya abwabu kadhalika kama tulivyochukua katika daura iliyopita tulichukua milango mitatu na katika daura hii kadhalika tutajaribu kuchukua baadhi ya milango ama mlango wa kwanza nayo yafuatilia mlango wa mwisho ambao tulichukua katika daura iliyopita ni babu ma yukrahu min kathrati suali wa takallufi ma la yaani asema amir almu'minin fi alhadith abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم tasukum والحديث الأول قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد قال حدثني أقيل عن ابن شهاب عن آمر بن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله من أجل مسألته فحرم من أجل مسألته آه، نعم أسمى الإمام البخاري رحمة الله عليه باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه mlango ulokuja kubainisha uchukivu wa kuuliza sana watakallufi ma la yani na mtu kujikalifisha jambo ambalo kuwa halimusi jambo ambalo kuwa hatakiwi kuulizia ma yukrahu min kathrati sual kalimatu al-ikrah katika urfu salaf wanachuoni walotangulia kalimatu al-ikrah walikuwa wakitumia kwa jambo ambalo kuwa ni muharram kwa jambo ambalo kuwa ni muharram katika urfi yao ndiposa akataja hii aya la tasalu an ashiya la tasalu hadhihi nahi wanahi taqtadi tahrim hii ni makatazo na makatazo yaonyesha au yashiria kuwa jambo lenyewe ni muharram kwa hivyo hapa ma yukrahu yani ma hurima kilichoharamishwa min kathrati sual nayo ni kukithirisha kuuliza uliza tunaona ni mambo gani haya kukithirisha kuuliza uliza watakallufi mala yani na mtu kujikalikisha au kukalikisha jambo ambalo kuwa alimusu na ametaja chini ya mlango huu ahadith tisa kubainisha miongoni mwa mambo ambayo kuwa yamekuja makatazo kuhusiana na kuuliza uliza asema mwanachuoni ibn Battal katika sharh ya sahih al-Bukhari kathratu sual kuhusiana na hili fungu kathratu sual idha qila fa in qila فإذا فإذا أثبت النهي أو ثبت النهي عن كثرة السؤال والبحث في هذه الأحاديث iwapo imethubutu makatazo ya kuuliza uliza katika ahadithi ambazo kuwa zitatajwa katika hii mlango faqad jaa fi kitabillah ma yuaribu dhalika imekuja katika Qur'an aya ambokuwa yagongana na makatazo haya nayo ni wa huwa al-amru bi su'ali ulama nayo ni maamrisho ya kuulizwa wanachuoni walbahthu anil ilmi na watu kufanya tafiti katika masala za kielimu قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون waulizeni wanachuoni iwapo hamjui hasa kuonekana kana kwamba kuna mgongano baina ya hadithi ambazo kuwa zimekuja hapa kukataza na hii aya la tasalu anashia na aya fasalu ahla dhikri jinsi gani tutakuwa ni wenye kuziunganisha au kuwafikisha baina ya makatazo na baina ya amrisho asema ibn batwal rahmatullah alayhi fal jawabu anhu jibu kuhusiana na hilo ni kuwa anna alladhi amara Allah ibadahu bisuali anhu huwa ma thabata wa taqarrara wujubahu mimma yajibu alayhim al'amalu bihi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja zake wawe ni wenye kuuliza wa thabata wa taqarrara na ni jambo ambalo kuwa limekubalika na limewajibika ni mimma yajibu alaihim alamalu bihi ni kuulizia jambo ambalo kuwa wanawajibika kutenda yatakiwa waulize yafanywaje mafunzo ya kisheria kuhusiana nalo ni vipi jambo ambalo kuwa wamelazimishwa au ni wajibu juu yao kulitekeleza hilo watakiwa waulize kuhusiana nalo na wala wasifanye pasina pasina elimu ولم يذكره في كتابه والذي والذي جاء فيه النهي هو ما لم يت... ما لم يتعبد الله عباده به ama kile ambacho kuwa kimekatazwa katika hii aya la tasalu anashia na hadithi ambazo kwa zitatajwa hapa ni vitu ambavyo kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuwekea kuwa ni ibada tuyafanye hayo ndio amekuwa yamekatazwa kuulizwa walam yadhkuruhu fi kitabihi bali hajayataja katika kitabu chake ni mambo ambayo kuwa hajayataja na wala hajatuwekea kuwa ni ibada kwa hivyo tusiwe ni wenye kuulizia ulizia inkuja kad suila ibn abbas رضي anhu an qawli allah الله wa ta'ala la tas'alu an اشياء in تبد lakum aliulizwa kuhusiana na hii aya nini maana yake qala ma lam yadhkur fil quran au ma lam yudhkar fil quran fa huwa mimma afa Allahu an yale ambayo kuwa hayajatajwa hayajaashiriwa katika Qur'an ni mambo ambayo kuwa afa Allahu an mwezungu Subhanahu wa Ta'ala ameafu ameasamehe kwa hivyo haitakiwi watu waulizie ulizie wapekue pekue kwani itawapelekea kuangukia makatazo ambayo kuwa imekuja katika mlango huu akataja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi hii aya dalili ya kukataza au makatazo ya kuulizia ulizia na kupekua yale ambayo kuwa hatutakiwi kuyaulizia ya alladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum enyi mloamini msiulizie kuhusiana na mambo in tubda lakum tasukum iwapo mtakuja funguliwa mtakuja jibiwa mambo haya tasukum itakuwa ni yenye kuwakasirisha na kuwaumiza mtakavyojibiwa itapelekea kuwa mkapata uzito katika dini mkadhurika kwa hilo antaja al-Imam Abu Jafar at-Tabari katika Jami'ul Bayani fi Ta'wil al-Qur'an kuhusiana na hii aya antaja baada ya kutaja akwali nyingi za wanachuoni kuhusiana na hii aya asema dhukira anna hadhihi al-aya unzilat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bisababi masailin kana yas'aluha iyyahu aqwaman asema kuwa wanachuoni wantaja hii aya aliteremshiwa mtume sallallahu alayhi wasallama kwa sababu ya masail ambayo kuwa kuna watu akwam walikuwa kimuuliza uliza mtume sallallahu alaihi wasallam na wakifanya takalluf na taannut wakitaka lazima wapate jawabu kuhusiana nayo wakitaka wajibiwe imtihana Allahu ahyanan wastihzaan ahyanan mara nyingine huwa ni maswali ya kumtia katika mtihani mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyokuwa wakifanya mayahudi mara kwa mara ukimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam wastihzaan bihi ahyana au kwa ajili ya kumfanyia masihara na stihzaa kama walivyokuwa wakifanya munafikun wauliza maswali ili waone atajibu vipi ili wamkejeli mtume sallallahu alaihi wasallam fayakulu lahu ba'dhum mathalan wengine wakimuuliza aina abi au man abi nani babangu masala ambokuwa hana faida nalo kulijua aiywa wayakulu lahu ba'dhum idha dhallat naqatahu aina naqati na wengine wakimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ngamia wake akipotea ngamia wangu yuko wapi mambo ambayo kuwa hayafungamani na ibada aloamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na masaili mengine atakuja katika hizi ahadithi ambazo kuwa amezitaja hapa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi hii aya ikawa ni yenye kushuka kama kadhalika alivyoulizwa kama saalahu Abdullah ibn Hubaba huyu sahabi alimuuliza kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam an man abuhu nani babake nani babake takuja riwaya ndipo hii aya ikashuka la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzalu alquran tubda lakum afallahu amma sabaka msiulizie mambo ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyanyamazia haja wafungulia haja waamrisha endapo mtaenda kuuliza basi mkajibiwa itakuwa ni sababu ya nyinyi kudhurika tasuukum itakuwa ni madhara juu yenu kwa hivyo msifungue mlango huo kad saalaha qaumun kwani kuna kaum au umma walikuwa kabla yenu walifungua mlango kama huo kathrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim wakiwauliza mitume yao maswala ambayo kuwa yanaadhuru wakijibiwa kama vile bani Israel walipoambiwa alipoambia Musa alayhi salatu wasalam inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awamrisha mchinje ng'ombe ni pale walipo alipouliwa mtu wakakosa kujua nani ambekuwa amemuua wakataka kujua nani aliyemuua huyu mtu basi Musa Musa alayhi salatu wasalam akaja kuambia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrisha mchinje ng'ombe kisha tawaagiza mtakachofanya mjue ambaye kuwa alimuua huyu mtu wakaleta masail ya takalluf tuambie ng'ombe mwenyewe sifa zake tuambie rangi yake ng'ombe mwenyewe yuko vipi masail falamma shaddadu shuddida alayhi walipokuja na maswali ambayo kuwa hayangewanufaisha lolote ikawa sababu ya wao kuwekewa vikwazo katika majibu na hii ilikuwa mara nyingi kwa bani Israeli basi katika hii aya tuwakatazwa na sisi ili tusishabihiane na bani Israeli katika kuwaudhi mitume kwa maswali ambayo kuwa hawatakiwi kuyaulizia hadithi ya kwanza antaja al-Imam al-Bukhari aipokea kutoka kwa Abdullah ibn Yazid apokea kutoka kwa Sa'id ibn Abi Ayyub miklas kutoka kwa Uqail ibn Khalid al ayl an ibn Shihab Muhammad ibn Muslim an Amir ibn Sa'd an Abi Sa'd ibn Abi Waqqas anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala hii hadith apokea kutoka kwa wapokezi wangapi baina yake al-Imam al-Bukhari na Mtume صلى الله عليه وسلم wapokezi watano wapokezi watano yaitwa al-Khumasi yaitwa hadithun Khumasi baina yake Mtume صلى sallallahu baina yake al-Imam al-Bukhari na Mtume صلى الله عليه وسلم kuna watu watano anna nabii الله عليه وسلم qala mtume صلى الله عليه وسلم alisema inna a'dama al-muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fahurima min ajli mas'alatihi na katika riwaya muslim inna min a'zami almuslimina fil muslimina jurman hakika muislamu alokuwa na dhambi kubwa kosa kubwa kwa wenziwe waislamu nani man saala an shay'in ni yule ambaye kuwa ataulizia kuhusiana na jambo wanakara anha inkuja katika riwaya wanakara anha na akawa ni mwenye kujikalifisha kulazimisha kutaka kujua nini jawabu mtu mwenye kuuliza maswali na kulazimisha kutaka majabu, eh, majibu an shay'in lam yuharram kuulizia jambo ambalo kuwa halikuwa limeharamishwa fayuharram min ajli mas'alatihi ikawa sababu yeye kuuliza uliza na kukazana ikawa ni yenye kuharamishwa kwa ajili ya yeye kuuliza na kutaka kujibiwa huyu ana dhambi na makosa makubwa sana kwa wenziwe waislamu asema ibn Battal alayhi rahmatullah alayhi هذا الحديث هي حديث فغير جائز أن يقال أنه فعل فعلا من أفعاله بسبب من الأسباب أيجوز isemwe kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya jambo kwa ajili ya sababu ama amelazimika kufanya jambo kwa jambo ambalo kuwa kwa kulazimika au min ajli da'in yad'uhu ila fi'lihi au kwa kuwa kuna jambo limempelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kulifanya akawa ni mwenye kufanya jambo kwani hii itakuwa ni katika imani ya qadaria ambao salabullah subhanahu wa ta'ala qudratahu wamepokonya Allah subhanahu wa ta'ala uwezo wake juu ya kila kitu uwezo wa kufanya atakacho kwani katika hii hadithi yafahamika kuwa hakutoa hukumu Allah subhanahu wa ta'ala illa baada ya kukalifishwa maswali iletwe majibu akawa ni mwenye kujibu kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alazimishwa yafahamika katika hii hadithi asema ibn Battal fa ghairu jaiz haijuzu hilo kwa haki ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atakalifishwa jambo kisha akawa ni mwenye kulifanya asema li anna sabab wadai fi'lun min af'alihi kwa kuwa sababu yani yale maswali wadai na lililopelekea kuulizia na fi'lun min af'alihi yote ni katika mambo ambayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala vitu ambavyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala anayamiliki ndiye muumba ndiye mwenye kuendesha hakuna jambo la tukia ila kwa mashia yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa amri yake Allah subhanahu wa ta'ala iwapo ataka litatokea na iwapo hataki halitotokea yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuna ambaye kuwa anamlazimisha lolote atema idha fasada dhalika wajaba hamluhu hamlu hadha alhadith ala ghairi dhahir iwapo itafahamika vile basi lilowajibu ni kuwa hii hadith ipewe tafsir isokuwa ya dhahir ambayo ya dhihiri yani tafsiri ya hii hadith ghairu dhahir sio ambapo kuwa ilikuja kwa hizi alfaz وصرفه إلى أن الله تعالى فائل بسؤال السائل الذي نهاه عنه ومقدر أن يحرم شيء المسؤول عنه إذا وقع السؤال فيه بالي ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hii hadithi yatakiwa ifasiriwe vile kuwa hii hadithi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala fa'ilun bi su'ali sa'il ni mwenye kutekeleza au kufanya jambo kwa swala la mwenye kuuliza alladhi sa'ala kwa swali lile ambalo kuwa naha anhu Mwenyezi Mungu hulitekeleza au hupitisha jambo kadwaan qadari uh, qadari alkauni kadari ya kauni kuwa jambo ambalo kuwa limeulizwa akawa ni mwenye kulipitisha naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muqaddirun an yahrim an yuharrima mas'ulu anhu naye kadhalika anayo uwezo wa kuharamisha jambo ambalo kuwa limeuliziwa pasina kuuliziwa kwa kuuliziwa ni mwenye kupitisha hukumu na pasina kuulizwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apitisha hukumu kullu dhalika kad sabaka bihi alqada walqadar yote haya ni mambo ambayo kuwa yashatangulia kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na hukumu ya Allah subhana wa ta'ala wangeuliza wasingeliuliza kadari ya Allah subhana wa ta'ala ishapitisha kuwa hukumu ya jambo hilo ambalo kuwa anaulizia ulizia ni kadha tayib hii ndo maana ambayo kuwa takiwa hii hadith ichukuliwe kwa kuwa kutokamana na hadith kama hii kadaria huingia kadaria ambayo kuwa wamempokonya Allah subhana wa ta'ala uwezo juu ya vitu viumbe wake huingilia kwa hii hadithi kuwa Mwenyezi Mungu hakutoa hii hukumu ila kwa kulazimishwa na hii ni maana batil hii ni maana batil bali yeye kupitisha hukumu kwa jinsi walivyoulizia ni jambo ambalo kwa lilishatangulia kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala kisha kadhalika katika hii hadithi wajhi ya kuwa adamul muslimina jurman huyu mtu mwenye kuuliza uliza kwa nini awe ni mwenye madhambi makubwa zaidi juu ya wenzake waislamu inkuja maana yake kadhalika katika sharh ya Ibn Battal ya Sahih al-Bukhari asema kwa kuwa watu watakuwa ni wenye kuchukizwa na kukalifishwa jambo hawali hawaliwezi bali watakuwa ni wenye kumlaumu watakuwa ni wenye kumlaumu kule kulaumiwa mtu na kule watu kukalifishwa na kudhurika kwa kuwa ulikuwa ni mwenye kuuliza ikaja majibu ambayo kuwa watu wakawa wadhurika ndani yake hii yampelekea mtu akawa ni katika wenye madhambi makubwa anayo kosa kubwa kwa watu kwa kuwa watu wote wanamlaumu watu wote wanalia na jina yake ni wewe ulitusababishia kadha ni wewe amekuwa umetusababishia kadha kwa nini kwa ajili ya wewe kuuliza lau ungeuliza basi tulikuwa na na nafuna tulikuwa katika utulivu na na raha ah, mutabaka ya hii hadith na mlango mayukrahu min kathrati sual ni hapa wazi kuwa mtu aulize an shay'in lam yuharram fahurima min ajli mas'alati mtu aulizie jambo ambalo kuwa halikuharamishwa ikawa ni yenye kuharamishwa kwa ajili yake na hii ilikuwa katika zama ambapo kuwa wahi ilikuwa ikiteremka wahi ilikuwa ikiteremka ama katika zama hizi kadhalika kunayo sura ambayo kuwa mtu akawa ni mwenye kukalifisha kuuliza swali na ila hali sheria imenyamazia ikapelekea ikafanywa utafiti mpaka ikapatikana hiyo hukumu yake kisha kataja hadithi ya pili katika hii mlango قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنه ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما كنتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة حديث أي aipokea أكتوكك kwa ابن منصور أم بيني كوسك أي بكيه kutoka kwa Affan ibn Muslim as-Saffar kutoka kwa Uhayb ibn Khalid kutoka kwa Musa ibn Uqba na ni sahibu al-Maghazi kama ilivyokuja katika tarjama yake Musa ibn Uqba qala samitu Aban Nadar wa huwa Salim ibn Abi Umayyah yuhaddith an Busr ibn Sa'id مولى al-Hadrami an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu apokea hii hadithi kutoka kwa watu wangapi nam watu sita baina yake na mtume sallallahu alaihi wasallam baina al-Imam al-Bukhari na mtume الله عليه وسلم wapokezi wa sita yaitwaje na msudas aiywa kwa lugha ya wanachuoni wa istilah mustalah al-hadith aiywa hii ni riwaya sudas tayib عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة لكتك رواية حجزة بالزاي hapa imekuja birra kwa ra na katika riwaya nyingine imekuja kwa kwa zai ittakada hujratan mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka pazia fil masjidi katika msikiti wake min hasir pazia wenyewe ulikuwa ni kutokamana na hasir haswiri mkeka ambokuwa umesukwa fasalla rasulullah sallallahu alayhi wasallam fiha layaliya akaswali mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya fazia hilo kwa masiku kadhaa katika riwaya min ramadhan masiku kadhaa katika mwezi wa ramadhan bimaana swala hii ilikuwa katika mwezi wa ramadhan usiku wa ramadhan na ilikuwa ni swala ya tarawih katika mapokezi mengine hata jtamaa ilayhi nasu alipokuwa ni mwenye kuswali katika pazia lake watu wakawa wanakusanyika ili kuswali au kufuatilia swala yake mtume sallallahu alaihi wasallam thumma faqadu sawtahu laylatan kisha katika masiku wakawa ni wenye kukosa sauti yake mtume sallallahu alaihi wasallam hawakumsikia akiswali fadhannu annahu qad nama wakadhania kuwa pengine analala pengine analala fajala ba'dhum yatanahnahu liyakhruja ilayhim ikawa baadhi yao watoa sauti kama vile ya kohozi aiyo kama ambavyo mara nyingine watu hutanabaishana kwa kutoa sauti aiyo <clears throat> ili atanabahi pengine alala watu wakawa kila mtu atoa sauti ili atanabahi kutoka usingizini faqala akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika riwaya nyingine ilipokuwa swala ya alfajiri usiku huo hakutoka ilipokuja swala ya alfajiri baada ya kuswali akawaambia madhala bikum alladhi ra'aytu min sani'ikum sijaacha kusikia na kujua jambo ambalo kuwa mkilifanya yani kule kukusanyikana kwenyu na usiku wa jana nyinyi kunitanabahisha na katika riwaya nyingine fahasabu hasira wakawa ni, walikuwa ni wenye kuirushia ile pazia vijiwe vidogo ili kumtanabahisha mtume sallallahu alaihi wasallam aambia kuwa mambo ambayo kwa mliyafanya jana matendo ambayo kwa mliyafanya jana niliyatambua yote nilikuwa nayajua nilijua kuwa mmekusanyika na nilijua kuwa kule kufanya tanahnu na kurusha vijiwe mwataka niinuke nije niswali na nyinyi kwa nini sikuja hatta khashitu an yuktaba alaykum kilichonizuia ni kuchelea isije ikafaradishwa juu yenu hii swala swala ya tarawih walau kutiba alaykum ma kuntum bihi lau mngefaradishiwa hii swala ya tarawih ma kuntum bihi hamngeitekeleza kikamilifu bali mngeshindwa ni rakaa nane au kwingine yaswaliwa rakaa zaidi ya ishirini mngeweza hilo hamngeliweza aiywa fasallu ayuha nnasu fi buyutikum enyi watu swalini manyumbani kwenu fa inna afdala salati almar'i fi baytihi illa salatu almaktuba kwani swala bora ya mtu ni sala bora ya mtu sala katika swala za sunna ni yeye kuswali nyumbani kwake ila swala za maktuba swala za fariba atakiwa aiswali haitu tunada kule ambapo kuwa kuonaliwa kutolewa adhan yani misikitini swala za faridha kwa wanaume yaswaliwa misikitini ama za sunna bora ni mtu aswali nyumbani kwake hapa itakada hujratan fil masjid min hasir kuhusiana na hii hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam aliyekapazia ya mkeka katika msikiti wake wachoni wasema kuwa fihi jawaz kuna jawaz ya mtu kuweka sehemu kutenga sehemu katika msikiti ili kufanya itikafu sehemu hiyo au kujitenga na watu yajuzu iwapo kwa masharti haitokuwa ni yenye kuwaziba watu au kuwazuia watu na msikiti wao haitokuwa ni yenye kukata safu au haitokuwa ni yenye kuwa dhikisha watu wakija msikitini yajuzu mtu kutenga sehemu ili kuswali asema ibn hajar rahmatullahi alayhi hajara ala mahalihi alladhi yajlisu fihi aliyeka pazia ya mkeka katika sehemu ambokuwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam huwa anaketi bihasirin yasturuhu minan nas ili kujisitiri kutokamana na watu kwani watu walikuwa wakifurika kando yake mtume sallallahu alaihi wasallam wakitaka kumuona afanya nini wakitaka kumuuliza kuhusiana na dini yao lima fil khulwa au khalwa min al asrar ma la yujadu fil fil jalawat kwa kuwa mtu keti kweke katika khalwa inayo faida kubwa ambayo kuwa haipatikani katika jalawat pindi anapoketi hiyo baina ya watu lakini hii ni katika hali ya itikafu katika hali ya itikafu au mara nyingine mtu akitaka kutadabbar na kuzingatia atakiwa aketi mbali na watu kwa kuwa aketi na watu watakuwa ni wenye kuja kumondoa katika ile tafakur ambayo alikuwa ndani yake hususan katika ibada ya itikaf ni mtu awe yatakhalla bi rabbih tabaraka taala yunaji wa yad'u wa yasalu mtu atakiwa awe ni mwenye kuwa pweke na Allah subhanahu wa ta'ala akimuomba na akimdhukuru na akileta ibada tofauti tofauti aiyo huku akinongonezana na Allah subhanahu wa ta'ala ndiposa mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka fadhia ili hii iwe ni fursa baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio sababu ya yeye kuweka fadhia kauli yake Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لياليا min ramadan katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuswali ndani ya kipazia hicho katika baadhi ya masiku ya ramadhani hapa kuna dalili kuwa alikuwa akiswali peke yake alikuwa akiswali peke yake swala ya tarawih hata jtamaa ilayhi nasun mpaka watu walipoanza kukusanyika inkuja katika hadithi ya mametu Aisha radhiallahu anha usiku wa kwanza ijtama an-nas fasallu bi salatihi walikusanyika watu wakawa waswali nyuma yake mtume sallallahu alaihi wasallam yake akiwa imam na ilhali wako nyuma yake alijua hilo na usiku wa pili ulipokuwa watu waliambizana kuwa jana tuliswali na mtume sallallahu alaihi wasallam fajtamaa akthar watu idadi yao ikazidi watu wakazidi katika usiku wa pili na usiku wa tatu fatahaddatha akthar watu wakaambizana sana mpaka msikiti ukawa ni wenye kufurika ikawa haina sehemu watu wamejalizana msikitini ndipo mtume swalla salama haku hakutoka kama ilivyokuja katika riwaya nyingine katika hili wanachuoni wataja yajuzu kuswali swala ya tarawih aiyo pweke au kuswali kwa jamaa kwani mtume swalla salama katika siku hizo mbili au tatu za mwanzo aliswali pamoja nao na alijua kuwa wako nyuma yake akawa ni mwenye kuswali na wakawa ni wenye kumfuatia ikawa yajuzu kuswaliwa kwa jamaa kama vile yajuzu kuswaliwa kwake na itakuja kauli ya wanachuoni kuhusiana na hili kwani wametofautiana ni ipi bora baina ya kuswaliwa kwa jamaa na kuswaliwa kwa peke asema Zaid bin radhiallahu anhu ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا انه قد نام kisha katika masiku waliokusanyikana watu wakakosa sauti yake wakakosa kusikia sauti yake sallallahu alaihi wasallam wakadhania kuwa pengine analala pengine analala ikawa ndo sababu ya wao kutoa sauti kama vile ya kohozi ili kumtanabahisha anyanyuke awe mwenye kuwaswalisha na wengine wakawa ni wenye kurusha vijiwe kugonga ile pazia ili awe ni mwenye kutanabahi liyakhruja ilayhim faqala ma zala bikum alladhi ra'aytu min sani'ikum na katika riwaya min <clears throat> katika riwaya min sun'ikum inkuja kuhusiana na hii kauli ma zala bikum alladhi ra'aytu min sun'ikum asema ibn batwal katika sharhu صحيح البخاري يعني من كثرة متوالبتكم بالخروج إلى الصلاة إلى kukithirisha kwenyu kumtaka mtume sallallahu alaihi wasallam atoke aje kuswali alikuwa ni mwenye kujua hilo vile walivyokithirisha kumtanabahisha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajua hilo hata khashitu an tuktaba alaikum lakini kilichomfanya asiwe ni mwenye kutoka ni kuchelea kuwa huenda wakafaradishiwa hii swala ikaba lakum ala kathrati mulazamatikum li fi mudawamati swala bikum kuogopea kuwa huenda mkafaradishiwa hii swala kwa kuwa mlikuwa mwajilazimisha mwajifungamanisha na kunifuata katika hili jambo basi akaogopea mtume الله عليه وسلم isije ikafaradishwa la anna mulazamatihim lahu mujibatun likitabillahi alayhi msalat asema ibn kutana baisha Mtume swalla salam ndiye ambekuwa alikuwa akichelea isije ikafaradishwa hii swala kwa kuwa watu wakusanyikana nyuma yake kumfuata si kule kukusanyikana kwao ndiyo mujib ya kufaradishwa swala lima dhakarnahu min anna almulazama walkitaba fi'lani lillah asema rahmatullahi alayhi kama ilivyokuwa katika ile hadithi ya kwanza hukumu kadhalika ni hapa yasemwa vile kuwa haina maana kuwa watu kule kujilazimisha kuja kuswali itakuwa ni sababu ya ya Allah subhanahu wa ta'ala kufaradhisha la bali Allah subhanahu wa ta'ala afaradhisha patina kushurutishwa na yeyote afaradhisha au apitisha hukumu patina kushurutishwa na yeyote lima dhakarnahu min anna almulazama walkitaba walkitab fi'lani lillah yote haya mulazama wao kutoka kwao kwa wingi ilikuwa ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na iwapo angefaradhisha basi ni jambo ambalo kuwa alikuwa shapitisha kuwa atalifaradhisha hii swala asema mulazama au mulazama baina ya kufaradhisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala swala na watu kukusanyika na kujilazimisha ghairu jaizin hii ni jambo ambalo kuwa halina halijuzi wukuu kutokea kwani mmojawapo sio sharti ya nyingine wao kujitokeza si sharti ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufaradisha hii swala walau wakati mulazama wa waka kitabati swala alayhim lakana dhalika mimma kad sabaka bihi alqada wa alqadar fi ilmi Allah na lau ingetokea kuwa wawe ni wenye kukusanyikana na ikatokea Allah Subhanahu wa Ta'ala akafaradisha hii swala juu yao basi hii ingekuwa imeafikiana na ni jambo ambalo kuwa ilishatangulia katika kadhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadari yake na ilmu yake alijua kuwa na alikadiria kuwa watakuwa ni wenye kusanyika na kadhalika alikuwa ni mwenye ilikuwa amekadiria kuwa hii swala atakuwa ni mwenye faradishia wa inna ma nahahum walakin mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza min mithli hadha kwa kufanya jambo kama hili mithlahu na mfano wake ayo tambiha lahum ala tarki alghuluw fi alibada ili kuwatanabahisha wasiwe ni wenye kufanya ghulu katika ibada wa rukubi alqasd fiha na ilikuwa ni kwa ajili ya kuwahimiza wawe ni watu wa kufanya qasd qasd kiwango ambacho kuwa wanakiweza kadri ambokuwa wanaiweza mtume alaihi wasallam kuwatanabahisha kuwa ninaogopea msije mkafaradishiwa hili ni kuwa awatanabahisha fanyeni kile ambacho kuwa mwaliweza ama jambo ambalo kuwa hamtoliweza msi msijikalifishe kulifanya wakadhalika khashyata al-inqita'i wal-ajzi an bima talabuhu min ashidda fi dhalika kadhalika alikuwa anawatanabahisha wasije wakajilazimisha jambo kisha wakawa ni wenye kufanya taksir kulitekeleza wasije wakawa ni wenye kufanya upungufu jambo walikuwa wamejilazimisha kisha wakawa ni wenye kuliacha baadaye kama ilivyokuja katika kisa ya uh, ah, Abdullah bin Mas'ud kama sijakosea pale alipokuwa anafunga zaidi au Anas bin Malik alikuwa akifunga zaidi Mtume swalla wasallam akamwambia hiyo usifunge bali funga kiwango kadha akawa asema mimi naweza zaidi ya hilo akawa ongezewa masiku naye asema naweza zaidi mpaka ikawa funga siku kufuturu siku akasema naweza zaidi akaambiwa hakuna bora kuliko kuliko hilo kisha baadaye katika mwisho wa maisha yake akawa ni mwenye kujuta laiti ningechukua wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam nijifungamanishe nijifungamanishe na kile kiwango cha mwanzo ambacho kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anifadhilishia niwe ni mwenye kufunga ndiposa hapa kadhalika mtume sala alaihi akawa ni mwenye kuihurumia umma wake huenda watakuja kufaradishiwa hii ibada wakawa ni wenye kui wasiwe ni wenye kuitekeleza jinsi ambavyo kuwa yatakiwa au wakawa ni wenye kupunguza na ilhali ni jambo la faridha juu yao hii yatuonyesha rahma ya mtume sala alaihi na lutfu yake kwa umma wake kwani ilikuwa yamtia dhiki na uzito akiona umma wake wanakuwa ni wenye kudha, ku, kulemewa na jambo ambalo kuwa wamefaradhishiwa ndipo alikuwa mara nyingi akiwataka wafanye mambo ambayo kuwa ni ni mepesi kisha katika kauli yake mtume sallallahu alaihi wasallama fasallu ayuha nasu fi buyutikum fa inna أفضل صلاه المرء في بيته فصلوا أيها الناس صلوا ايها الناس هبا بعض الشراح وحديثه wa هيني امر الاستحباب في امر الوجوب فصلوا ايها الناس اي وقت اي enyi صليني من waumini swalini هيني امر الاستحباب ولا سيو istihbab امر الوجوب amri صلاه يا تراوي kuwa yake ni si wajib bali ni ni katika sunan sunan muakkada sunna ambazo kuwa zimepokotezwa zimependekezwa watu wawe ni wenye kuyatekeleza sio wajibu kwa hivyo hapa fasallu ayuhannasu fi buyutikum ni amru listihbabi maamrisho ya mapendekezo fa inna afdala salati almar'i fi baytihi illa salatu almaktuba kwani swala bora za sunna ni ziswaliwe manyumbani kwa wanaume illa almaktuba illa swala za za faridha haya yatakiwa kwa wanaume wao ni wenye kuziswali misikitini inkuja kuhusiana na fa inna afdala salati almar'i fi baitihi illa salati almaktuba swala bora ya mtu kuswali nyumbani kwake illa maktuba wanachuoni wamezungumzia kuhusiana na swala ya tarawih ni ipi bora kuswaliwa je kuswaliwa msikitini au kuswaliwa nyumbani kwa nini msikitini au kwa jamaa kwa kuwa imekuja riwaya ya hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu kuwa Mtume الله عليه وسلم antaja fadla ya mtu mwenye kuswali pamoja na imam man kama ma al-imam hata yansarif kutiba lahu qiyamul layl ambaye atasimama na imam mpaka akawa ni mwenye kumaliza swala zake ataandikiwa fadla ya qiyamul layl baadhi ya wanachuoni wametumia hii hadithi kuwa swala ya jamaa qiyamu layl kwa jamaa ni, ni bora kuliko mtu kuswali peke yake walakin wanachuoni wengine wameelekeza hizi ahadith kama alivyofanya al-Hafidh al-Iraqi katika tarh at-taqrib kuwa swala mtu kuswali peke yake nyumbani au pamoja na ahli zake nyumbani ni bora iwapo atakuwa ni mtu hafidh atakuwa ni mtu hafidh amehifadhi itqanan amehifadhi Qur'ani kwa uzuri na kisha haitokosekana swala msikitini haitokosekana swala msikitini wakasema kwake huyo bora ni aswali nyumbani kwake na wao wengine watakaoswali msikitini ni kwa wale ambao kuwa sio hufadhi watakiwa waswali nyuma ya imam kwani Umar radhiallahu anhu alipokusanya watu nyuma ya aima hiyo wawili Ubay ibn Kabil na Tamim al-Dari na wanawake wakakusanya nyuma ya Suleiman aiyo ilikuwa ni watu ambao kuwa wengi wao wasokuwa wenye kuhifadhi Qur'an akawapatia mtu ambaye kuwa amehifadhi Qur'an wao ni wenye kuswali nyuma yake wakadhalika katika masaili ya hii hadith salla nasu bi salatihi watu waliswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika wanachoni wametaja kuswaliwa swala ya sunna jamaa hukumu yake nini kwani iliyokuja ni kuwa swala za fariba ndizo ambazo kuwa zaswaliwa kwa jamaa nini hukumu kuhusiana na swala za sunna kuswaliwa kwa jamaa wantaja wanachuoni kuwa swala ambayo kuwa imekuja katika sheria ni sunna kuswaliwa kwa jamaa basi bora ni kuswaliwa kwa jamaa bali ambalo kuwa lawajibika liliswaliwe kwa jamaa swala ambazo kuwa ni min shi'air shi'air alislam ni katika alama za uislamu kama vile al eid swala ya eid yaswaliwa katika jamaa kisheria watu wakusanyikane uwanjani kuiswali wakadhalika kama vile swala ya khusuf kama ilivyokuwa jana na khusuf hiyo sunna kisheria ni iswaliwe katika jamaa wakadhalika istisqa na swala zinginezo ambazo kuwa zimethubutu kuswaliwa kwa jamaa sunna na kisheria ni ziswaliwe katika jamaa naam wajhu mutabaka baina ya hii hadith na mlango mayukrahu min kathrati sual asema al-habib badruddin al-aini wajhu al-mutabaka wajhi wa kutajwa hii hadith katika mayukrahu min kathrati sual asema inkaruhu ma sana'u kule mtume sallallahu alayhi wasallam fanya inkar jambo ambalo kuwa sahaba zake walifanya min takalluf watu walipojikalifisha kukusanyika ma lam ya'dhan lahum fi jambo ambalo kwa hakuwa amewaidhinisha wakawa wajilazimisha kinachoonyesha kuwa walikuwa walazimisha ni kuwa waliambizana wakakusanyikana kisha wakawa wana lazima au wanahimiza atoke kwa kutoa sauti na kwa kugonga gonga ile ile pazia ili atoke hii yaonyesha kuwa takallu walifanya takallu ma lam ya'dhallahum fi jambo ambalo kuwa hakuwa amewaidhinisha aiyo min aljum'iyya fi almasjid fi salati al-layl wao kusanyika kuswali swala ya usiku yani tarawih katika msikiti na ilhali mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa amewaelekeza hilo ndiposa al-Imam al-Bukhari akalitaja katika ma yukrahu min kathrati su'al wa fi ma la yani na watu kujikalifisha jambo ambalo kuwa hawajatakiwa kisheria kulifanya kisha akataja Imam al-Bukhari hadithi ya tatu katika mlango huu qala hadathana Yusuf ibn Musa qala hadathana Abu Sama ibn Buraida ibn Abi Burda عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثروا عليه المسألة غضب وقال صلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حضافة ثم قام آخر فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك سالم سالم مولى مولى شيبة فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل akataja hili hadithi ambalo kuwa analipokea an Yusuf ibn Musa ibn Rashid al-Qattani an Abu Usama Hamad ibn Usama an Burayda ibn Abi Burayda an Burayda ibn Abi Burayda Abi Burayda huwa Abdullah an abi burda an abi burda ambaye kuwa ni amir au al-harith an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu hawa ni wapokezi ngapi baina yake al-imam al-bukhari na mtume sallallahu alayhi wasallam tafadhali khamsa ايوه وهو حديثني خماسي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء اسمع ابي موسى الاشعري kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa mambo kadha wa kadha karihaha mambo ambayo kuwa alichukia kuulizwa falamma aktharu alayhi watu walipokithiri au kithirisha kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam ghadiba akawa ni mwenye kukasirika akawaambia waqala saluni sasa hivi basi niulizeni na katika riwaya saida saida al alipanda juu ya mimbar kisha akawaambia ambaye mwenye swali naulize leo ambaye mwenye swali naulize leo faqama rajulun faqala ya rasulullah wakadhania kuwa amefungwa mlango wa maswali watu waulize hawakujua kuwa amekasirishwa na kuuliza uliza kwao fakama rajulun akasimama mtu fakala ya rasulullah man abi akasema nani baba yangu ewe mtume alayhi salatu wassalam qala abuka hudhafa akamwambia babako ni hudhafa thumma kama akhar na mwingine akasimama kadhalika akauliza man abi nani babangu na mimi fakala abuka salimu maula shayba babako ni salim maula ايوه شيبه ابن ربيعه فلما راى عمر ما بوجه رسول الله عمر رضي الله عنه alipoona uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam umebadilika amekuwa mwekundu na yeye kuambia saluni haikuwa ni kuwa kufungwa mlango ulizeni bali ilikuwa ni kutokamana na hasira ايوه من الغضب قال inna natubu ila Allah azza wa jalla itakuja katika riwaya hii hadithi katika milango baraka ala rukbatayhi Umar radhiallahu anhu alienda kwa magoti yake mawili wa qabbala rijlai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kuzibusu miguu miwili za mtume sallallahu alaihi wasallam ili kum, kumliwaza na kumtuliza hasira zake sallallahu alaihi wasallam kisha akasema inna natubu ila Allah azza wa jalla nikuja katika riwaya amana billahi rabban wa islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan sisi tumeridhia kwa Allah kuwa ndiye Mola wetu na Uislamu kuwa ndiyo dini yetu na wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah kwetu sisi ayo inna natubu ila Allah tumtubia tuomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukasirisha tuomba toba kutokamana na kukukasirisha inshallah mazungumzo kuhusiana na mazungumzo au maelezo ya wanachuoni kuhusiana na hii hadith biidhnillah tutaleta katika darsa ya kesho kwa ajili ya wakati wallahu alam وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم